Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին օրենքն այսուհետ կգործի նոր կարգավորումներով։ Ազգային ժողովում 3 ընդունվեց օրենքի լրամշակված տարբերակը։ Օրինագիծը լիազոր մարմնի նախաձեռնությամբ է խորհրդարանբերվել։ Կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ Սուրեն Գալստյանի խոսքով օրենսդրական բացերի շտկման անհրաժեշտություն կար։ Նմանատիպ կարգավորումներ կատարվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան օրենքում, նկատում է Սուրեն Գալստյանը։ Առաջարկը ու փոփոխությունը նախատեսում է հետևյալը Օրենքի 9-րդ հոդված։ Ըստ գործող օրենքի իրավարտադրող փաստաթղթերի ամբողջականության պահանջը չէր տարածվում միայն նախկինում պետական կամ համայնքային բնակարանային ֆոնդում ընդգրկված բազմաբնակարան շենքերում գտնվող շինությունների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վրա։ Այս փոփոխությամբ առաջարկում ենք այդ պահանջը չտարածել նաև հարևանների ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող պարիսպի կամ այլ բաժանագծի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վրա։ Կադաստրային քարտեզները միշտ չեն կատարյալ լինում եւ գործող օրենքը հաճախ այդ սխալները շտկելու հնարավորությունը սահմանափակում է, ասում է գերատեսչության ղեկավարը։ Օրենքի 14-րդ հոդվածի փոփոխությունը կստեղծի այդ օրենսդրական հիմքը սահմանելով ուղման կար կառավարության համապատասխան որոշմամբ։ Օրենքի 24-րդ հոդվածով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ցակմանը, փոփոխմանը, իրացմանն ուղված գործարքներից ցակող իրավունքների պետական գրանցման ներկայացնելու բաց թողնված ժամկետը հարգելի համարելու հիմքեր է ստեղծ ստեղծվում։ Բացառություն են կազմում միակողմանի գործարքները մասնավորապես ժիզինված ուժերի կազմում ռազմական գործողությունների մարտական առաջադրանքների կամ այլ ծառայական պարտականությունների կատարմանը ներգրաված լինելու հանգամանքը կամ դիմող այնպիսի հիվանդությունը, որը խոչընդոտ է նրա իրավունքի իրացմանը։ Վերոնշյալ լրացումը ենթադրում է նաև փոփոխություն օրենքի 30-րդ հոդվածում, բարձաբանում է կադաստրի նախագահը։ Համաձայն այդ կետի լիազոր մարմինը պարտավոր է մերժել գրանցումը, եթե նոտարական վավերացում ստացած գործարքների հիման վրա պետական գրանցման դիմումը ներկայացվել է 24-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետի խախտմամբ։ Կադաստրի ոլորտի գործող տեղեկատվական էլեկտրոնային համակարգը լիարժեր գործարկելու համար խոչընդոտներ կային։ Անհրաժեշտ էր կառավարման ավտոմատացված համակարգի կիրառմամբ անշարժ գույքի ռեգիստրի գործառույթների հստակեցում կատարել։ Լրամշակված օրենքով հնարավոր կլինի օրենսդրորեն ամրագրել էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ավարտական փաստաթղթերի կազմումն ու հաստատումը։ Օրենքի 32-րդ հոդվածի լրացմամբ սահմանում է փոստային կապի միջոցով տեղեկատվության տրամադրման պայմանները անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի ստացված տեղեկատվության տրամադրման մեժման հիմքերը, ինչպես նաև տրամադրվող տեղեկատվության բովանդակությունը։ Օրենքի 93-րդ հոդվածի լրացմամբ հստակեցվել են անշարժուկ պետական միասնական կադաստրի տեղեկատվության տրամադրման կասացնելու հիմքերը։ Օրենքի 34-րդ հոդվածով առաջարկող փոփոխություն նպատակ ունի կարգավորել պետական գրանցման ժամանակ թույլ տված սխաների ուղղման հիմքով նոր գրանցման վկայականն տրամադրելու հետ կապված հարցեր։ Օրենքի 35-րդ հոդվածի փոփոխությամբ հստակեցում է գույքի սեփական ադեր չհանդիսացող անձին այլ գույքային իրավունքների պետական գրանցում ուրույն գործարար ճանաչելու հիմքերը բացառությամբ հիպոթեքի պետական գրանցման։ Օրենքի 43-րդ հոդվածի փոփոխությամբ նախատեսում է կարգավորը եւ հստակեցնել նաեւ ամուսինների համատեղ ամուսնական կյանքում ձեռք բերված գույքային հարաբերություն առնչվող հարցեր։ Օրենքի 48-րդ հոդվածի փոփոխությամբ հստակեցում է կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում ի պաշտոնե ստորագրությունների իսկություն ճանաչելու իրավասություն ունեցող անձանց կողմից կազմող պայմանագրերի ստորագրման կարգը։ Իսկ օրենքի 45-րդ հոդվածի փոփոխությամբ լրացում են ստորագրությունների իսկության ճանաչման նպատակով ներկայացվող պայմանագրերին առաջադրվող պահանջները։ Կատարվել են նաև այլ տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ։ Նոր օրենքն ավելի լայն հնարավորություններ կստեղծի համակարգի զարգացման եւ ոլորտում աշխատանքի արդյունավետության կրթությունը բարձրացնելու տեսանկյունից, ասում է ոլորտի պատասխանատուն Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։